ऐं मंझाउनि खे पढ़िया आहिनि जे कूड़नि ख़्यालनि खां सवाइ किताब खे न ॼाणंदा आहिनि ऐं उहे रुॻो अटकल हलंदा आहिनि